օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Անտունելություն Արցախի նախագահի նստավայրում։ Թալիշցիները կվերադառնան ծննդավայր եւ կսկսեն իրենց բնականոն կյանքը։ Հադրուտի շրջանում կենտրոնացված ջերուցում չունեցող դպրոցները ապահովված են փայտե վառարաններով ու տակածուշտներով։ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովում Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչը խոսել է Ալիևի հայտարարությունները անարձագանք չթողելու մասին։ Հայաստանի վարչապետը Դավոսից կմեկնի Մոսկվա։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասը։ մասին, ՆԽԳ Բաքու Սահակյանը այսօր ընդունել է Ֆրանսիայի հայ բժիշկների միության անդամ հայ մեդ բժշկական մարդասիրական ընկերության նախագահ անեսթեզիոլոգ ռեանիմատոլոգ Ժան Միշել Էքերյանին։ Նախագահը երախտագիտություն է հայտնել Ժան Միշել Էքերյանին Արցախին մշտապես սատարելու եւ առողջապահության ոլորտում մի շարք բարեգործական ծրագրեր իրականացնելու համար ու նրան հանձնել վաճական բարեպաշտ մեդալ։ Լրագրողների հետ ճեպազորույցում Ժան-Միշել Էքերյանը ասաց, որ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը քննարկվել են առողջապահության ոլորտին առնչվող տարբեր հարցեր ստանալով վաճական բարեբաշտի մեդալը ինձ համար շատ մեծ բադիվ է նախնդրելի է որ այդպես հանդիպում ունենանք ես հուզված եմ եւ գնահանդրեմ հանդիպիլ Բակո Սահակյանին, կան թե հանդիպիլ Էմանուել Մակրոնին։ Շատ զգացված եմ, որովհետև 30 տարի, որ գալիս եմ Արցախ, նույն գաղափարը ունեմ, գրնակ Երևանայել, թե ինչքան սիրում եմ Արցախը։ Ես շատ հբարդ եմ, որ բոլոր գենտրոնները, բոլոր բուժկետները աշխատում են լավ, ստեղի գոլեգաները շատ լավ աշխատում են, դահանտավոր են, ուշիմ, խելոք, մոդեցումը հիվանդներուն շատ լավն է եւ չեն կրնարսել, որ մեծ տարբերություն մգա հարուստ երկիրներու հետ, որովհետեւ այդ պայմաններով ուղագի հրաշք նրանում են։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում 2018 թվականից սկսվել են 8 նոր տների կառուցման աշխատանքները, որոնք կավարտվեն ամռանը։ Ըստ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի, Թալիշում անվտանգ եւ հարմարավետ ապրելու համար կան բոլոր պայմանները։ Համայնքը ունի գույքով ապահովված նորակառույց դպրոց եւ մանկապարտեզ, որոնց համար կառուցվել են ապաստարաններ եւ խաղահարապարակներ։ Թալիշում կառուցվել են ժամանակակից պահանջներին համապատասխան համայնքային կենտրոն, բուրժկետ, հանդիսությունների սրահ, կենցաղային տուն։ Բարեկարգված է կենտրոնական ճանապարհը, բնակելի տները կապիտալ վերանորոգված են եւ անհրաժեշտ գույքով կահավորված։ Ներկայումս Թալիշը ունի երկու նորակառույց եւ 40 վերանորոգված տներ։ Բնակելի տների ավարտից հետո Ալաշանում բնակվող Թալիշչիները կվերադառնան ծննդավայր եւ կսկսեն իրենց բնականոն կյանքը, ասել է քաղաքաշինության նախարարը։ Հադրութի շրջանում կենտրոնացված ջերուցում ճանաչող դպրոցները ապահոված են փայտե վարարաններով ու տակացուցիչներով։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Շրջանի 16 միջնակարգ եւ 9 հիմնական դպրոցներում զմռան ժամանակաշրջանում շենքերի ջերուցման հետ կապված աշխատանքները տեսանելի են։ Դեռևս հոկտեմբեր ամսին Շրջանի դպրոցները տեղափոխվել եւ մկրվել 1238 քվadratմետր վարելափայտ։ Ինչպես տեղեկացան Խադրուցի շրջանի հանրագործական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն, պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրեն Գրիշա Շաքարյանի, Տողի Դրախտիկի դպրոցները ջերրսում են կենտրոնացված ձևով գազի միջոցով։ Իսկ Խադրուցի Չուրաթաղի, Հակատի, Արևշատի, Արաչամուղի, Բանաձորի, Արաքելի, Ուխտաձորի, Ազոխի դպրոցները եւս ջերրսում են կենտրոնացված ձևով բայց վարելափայտի միջոցով։ Եթե հադրութի տողի եւ դրախտիկի դպրոցների ջերությունը իրականացվում է Խոնաշեն համանախապ պատասխանատվության ընկերության կողմից, ապա մնացած դպրոցների ջերությունը իրականացվում է դպրոցների համապատասխան աշխատողների կողմից, նշեց Գրիշա Շաքարյանը։ Զմրանն խափան աշխատանքի ապահովման նպատակով դեռևս նոյեմբեր ամսում հարցը հադրութի շրջանի վարչակազմի շրջանային խորհրդի նիստյարարկայ է դարձել, որի արդյունքում ընդունել է համապատասխան որոշում։ Հանձնարարվել է շրջանի հանրակրթ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինությանը վերահսկողություն սահմանել շրջանի հանրակրթական դպրոցներում ձմռան ժամանակաշրջանում ջերմության ապահովման ուղղությամբ կարող աշխատանքների վրա եւ բարբերաբար արդյունքների մասին տեղեկացնել շրջակազմին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ստրասբուրգում մեկնարկած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նստաշրջանում քննարկվել է Հայաստանում դեկտեմբերի 9-ին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցը։ Վեհաժողովում Հայաստանի պատվիրակության ներկայացուցիչ Նաիրա Զոհրաբյանը խոսելով դեկտեմբերյան ընտրությունների մասին նշել է, որ դեկտեմբերի 9-ի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններով Հայաստանում ավարտվեց Թավշյա հեղափոխության առաջին փուլը։ Ժողովրդի քվեով ձևավորվեց խորհրդարան եւ միջազգային կառույցները եւս հաստատեցին ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Նաիրա Զոհրաբյանը նշել է, որ օրեր առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կրկին Հայաստանին սպառնալու ծիծաղելի փորձեր արեց, հայտարարելով, որ մեկուսացնելու են Հայաստանին տարածաշրջանային բոլոր նախագծերից։ Ես շարունակում եմ լավատես լինել եւ հույս ունենալ, որ թե մեր, թե միջազգային այլ կառույցներում եւ թե հատկապես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակում նման հայտարարությունները պետք է անարձագանք չմնան, նշել է նա։ Ես ստիպված եմ անդրադառնալ հայաստանյան ընտրությունների մասին ադրբեջանի պատվիրակների ելույթներին, ընտրություններից հետո ստեղծված նոր հնարավորություններին, ինչպես նաև նախկին քրեական վարչակարգին։ Այս մասին Ստրասբուրգում մեկնարկած Եվրախորհրդի խորհրդարանական վիայժողովի նստաշրջանում իր ելույթում նշել է հայկական պատվիրակության ներկայացուցիչ Էդմոն Մարուկյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Հայկական պատվիրակության անունից ես կցանկանայի ասել, որ Մենք ուրախ ենք տեսնել, որքան ուշադիր են հետևում մեր ադրբեջանական գործընկերները Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումներին, եւ հուսով եմ, որ նրանք կսովորեն մեզանից ինչպես է ժողովրդավարությունը լինում։ Ոստի ես ձեզ խորհուրդ կտայի զբաղվել ձեր ժողովրդավարությամբ։ Ես մաղթում եմ ձեզ թավշյա հեղափոխություն, որքան հնարավոր է շուտ։ Ձեր իսկ բարօրության համար Քաղաքագետ Ալեքսանդր Մանասյանը չի բացառում Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև բանակցությունների նոր շրջանի մեկնարկը, հնարավոր համարելով դրանց ընթացքում նաև վստահության մտնոլորտի, հայատյացության եւ այլ խնդիրների բարձրացումը։ Հարկեմ համարում հիշել ժամանակին տեղի ունեցած Դորտմունդյան հանդիպումները, երբ ռազմական հռետորաբանության եւ հակահայկական քարոշչության պայմաններում խոսքը բանակցությունների շարունակության անիմաստ լինելու մասին էր։ Եթե Ադրբեջանը խոստովանել է այդ փաստը, ապա ես գործընթացով վտանգ չեմ տեսնում։ Այդ ժամանակ բանակցությունների նոր երկարատև շրջան կսկսվի, բայց կարևոր է հիշել, եթե Ադրբեջանը խոստովանել է, ապա ինչն էր ավելի վաղ նրան դերթում հակահայկական գործունեության, հաշվի առնելով, որ հարևան երկրի իշխանությունում նույն մարդիկ են, նշել է Ալեքսանդր Մանասյանը։ Նրա խոսքով պատճառները մի քանիսն են՝ Առաջին հերթին Ադրբեջանում ավելանում են հակաալիևյան տրամադրությունները եւ ակնհայտ է, որ ռազմականացված հայտարարությունները դեռ արդյունք չեն տվել։ Մյուս պատճառը այն է, որ Ադրբեջանը ոչ կառուցողական բանակցողի համբավ ունի եւ ուզում է փոխել իրավիճակը, ասել է քաղաքագետը։ Ազգային օրակարգ կուսակցության հիմնադիր հանձնախմբի անդամ Արա Հակոբյանի խոսքով հունվարի 16-ին Փարիզում կայացած Հայաստանի արտգոսնախարարի պաշտոնակատարի եւ Ադրբեջանի արտգոսնախարարի հանդիպումից հետո հրապարակված հայտարարությունները լավատեսական համարելը վաղ է։ Նա նշել է, որ անհասկանալի է, թե ինչ է նշանակում հայտարարության մեջ նշված խաղաղությանը նախապատրաստվելու գործընթացը եւ ինչ է նշանակում հայտարարություններից հետո հայկական կողմի լրությունը եւ ադրբեջանական կողմի ողքեվորիչ դրսեւորումները։ Արա Հակոբյանի խոսքով անորոշություն են ստեղծում նաև Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումից հետո հայտարարության մեջ եղած ձևակերպումները, որ կողմերի միջև եղած հանդիպման ընթացքում եղել է մտքերի օգտակար եւ կառուցողական փոխանակում։ Ադրբեջանի կողմից կա նախաձեռնություն եւ մենք ակնկալում ենք որ հայկական կողմը այդ նախաձեռնությանը համարժեք պատասխան է, ասինքն էլ լինի կառուցողական։ Այսինքն Ադրբեջանի հայտարարությունները կամ նախաձեռնությունը մենք գիտենք ինչի մասին է։ Առնվազն այլ հայտարարություններ չի եղել, վերջի հասարակական կամ հանրային հայտարարություն են եղել, որ Ղարաբաղը նրանք տեսնում են Ադրբեջանի կազմի մեջ ամենամեծ ինքնավարության չափանիշները, բայց Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Մենք կարիք ունենք ճշգրիտ լրատվության։ Եթե մենք բանակցում ենք, արեք ասեք մենք բանակցում ենք Եթե մենք բանակցում ենք որոշակի նպատակով, արեք ասեք մենք բանակցում ենք որոշակի նպատակով։ Եթե մենք բանակցում ենք եւ նախապատրաստում ենք առաջի դեմքերի հանդիպում, ինչի մասին այս կամ այն կերպ ասվում է, ապա արեք ասեք դրա մասին։ Դուք լսում եք լուրեր Դավոսում գտնվող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպումներ է ունեցել Շվեյցարիա-հայ գործարարների հետ, ապա Ցյուրիխում աշխատանքային ճաշ է ունեցել Շվեյցարիա-Հայաստան առևտրային պալատի ներկայացուցիչների եւ շվեյցարացի գործարարների հետ։ Դավոսյան ֆորումին մասնակցելուց հետո նա հերթական անգամ մեկնելու է Մոսկվա, որտեղ հունվարի 25-ին ելույթ է ունենալու Եվրասիական տնտեսական միության գրասենյակում։ Ելույթի առիթը Ռուսաստանից Եվրասիական տնտեսական միության մարմիններում նախագահելու իրավունքը 2019-ին Հայաստանին փոխանցվելու հանգամանքն է։ Ինչի կարող են հանգեցնել Ադրբեջանում հունվարի 19-ին սկիզբ առած բողոքի ակցիաները։ Յուլիա Վանյանի անդրադարձը։ Ինչպես հայտնի է ադրբեջանական Ռահոսից Բաքվում ընդդիմության նախաձեռնած հանրահավաքի պատճառն այնն էր, որ անցած տարվա դեկտեմբերի 27-ին բանտային պատժի ավարտից 2 ամիս առաջ բլոգեր Մեհման Հուսեյնովի նկատմամբ հարուցվել է նոր քրեական գործ։ Քաղաքական վերլուծաբան Հրաչի Արզումանյանի պատասխանը մեր հարցերին, թե ինչ է տեղի ունենում Ադրբեջանում եւ ինչ ընթացք կարող են ունենալ այդ զարգացումները, միանշանակ չէ։ Բավականին դժվար է ասել, որովհետև եթե մտածեք ռացիոնալ, պրագմատիկ, կարող եք ասել, որ նման նշույգներ չկա, եւ այս բոլոր ինչ ասոյ կատարվում է Ադրբեջանում, ոչ մի այդպես լուրջ բան չի, որ կարող խոսել իշխանապահության մասին։ Այստեղ իշխանապահության հարց չկա, ավելի շուտ կարելի է մտածել, որ դա քաղաքական վերնախավը ուղղակի կազմակերպում է նման օպոզիցիայի դեմ կողնեցող այդպես պրոցեսներ, որ ինչ որ ձևով հանգստացնի հասարակությունը, որտեղ կյանքը դժվարանում է նավթի խնդիրներ կան, աշխարհում խնդիրներ կան եւ Ադրբեջանը ունի լուրջ խնդիրներ ներքին կյանքում եւ դա կարող է ելքերից մեկն է, ճանապարհներից մեկն է, ոնց անել, որ նվազացնել այդ process-ները Ադրբեջանում։ Մյուս կողմից մենք տեսել ենք 2018 թվականին անսպասելիորեն Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունեցավ Թավշյայի հեղափոխությունը։ Մարտում կամ փետրվարում ոչ մեկը չէր պատրաստվում եւ չէր մտածում, որ նման բաներ կարող են տեղի ունենալ։ Նույնիսկ եթե Ադրբեջանում իշխանապողության խնդիր առաջանա, ապա ովքեր կգան իշխանության։ Արդյոք նրանք ավելի ծայրահեղական չեն լինի Արցախյան խնդրի նկատմամբ իրենց դիրքորոշումներում։ Հրաչի Արզումանյանի կարծիքով Իմ կարծիքով ոչ մի փոփոխություն տեղի չի ունենալու, քաղաքականությունը կմնանույն, ավելին այն ուժերը, որ իրենց կարծում են օպոզիցիոն, կլինեն ավելի ռադիկալ, ավելի անընդունող պոզիցիաներից խոսող Ամենամեծ սпасելիքը, որ կարող է ունենալ հայկական կողմը այդ գործընթացներից, Հրաչյա Արզումանյանի դիտարկմամբ Ադրբեջանի թուլացած պետականությունն է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ սпасել ինչ-որ հանգիստ սցենարներին դա անթույլատելի է հայկական կողմի համար։ Եվ երկրորդ մասը մենք պետք է պատրաստ լինենք ման փոփոխությունների, որտեղ այդ փոփոխությունների ժամանակ մենք կարող ենք ունենալ Ադրբեջանում պետականություն, որը թուլանում է։ Եվ եթե մենք տեսնենք, որ Ադրբեջանը թուլանում է, պետք է պատրաստ լինենք օգտվել այդ մոմենտով եւ լուծել մեր խնդիրները, հասկանալով, որ մեր ճշնամին թուլացել է։ Ռազմական ճանապարհով։ Կարող է ռազմական, կարող է դիվանագիտական, կարող է քաղաքական եւ այլ եւ այլն։ Ինչպես եք գնահատում ազգային փոքրամասնությունների դերակատարությունը այդ ամենի մեջ։ Այսօր դա շատ փոքր է, բայց մենք կարող ենք եւ պիտի պատրաստ լինենք օգնենք մնացած փոքրամասնություններին գտնել իրաց ճանապարհը։ Չեք կարծում ներկայումս իրենց մոտ ազգային փոքրամասնությունները, ընդդիմությունը որքանով են հասունացած իրոք մեծ գործողություններ անելու համար։ Որպես քաղաքական ուժ պատրաստ չեն իհարկե։ Այն թե հետագայում ինչպիսի արագությամբ զարգացան իրադարձությունները թույլ է տալիս ենթադրել, որ Բաքվի իշխանությունները պատրաստ են ամեն գնով խեղդել բողոքի ալիքը։ Դառնալով այս խմորումների պատճառ դարձած բլոգերի ճակատագրին նշենք, որ այսօր նախագահ Ալիևի խորհրդով Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը հանձնարարել է կարճել բլոգերի դեմ հարուցված երկրորդ քրեական գործը։ Այժմ արդեն ադրբեջանական մամուլը հեղեղված է Իլհամ Ալիևի եւ երկրի դատական մարմինների մարդասիրությունը փառաբանող ձոներով, իսկ իսկ ընդդիմադիր ուժերը հիշեցնում են մյուս 5 տասնյակից ավելի քաղբանտարկյալների մասին, պահանջելով լուծել նաև նրանց ազատման խնդիրը։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հունվարի 20-ին կլրանար բանաստեղծուհի Սիլվա Կապուտիկյանի ծննդյան 100-ամյակը։ Այսօր Սեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համալսարանում կայացել է մեծանուն բանաստեղծուհու Հոբելյանին նվիրված գրական հուշ ցերեկույթ։ Լսենք Վան Նովիկովին։ Բացման խոսքում Արցախի գրողների միության նախագահ Վարդան Հակոբյանը, ով անձամբ տարբեր առիթներով բանաստեղծուհի եւ ակադեմիկոս Սիլվա Կապուտիկյանի հետ հանդիպելու պատիվ է ունեցել, վերհիշեց հետաքրքիր դրվագներ նրա հետ զրույցներից, համաժողովրդական սիրո արժանացած բանաստեղծուհու Արցախյան այցերից ու հանդիպումներից։ Վարդան Հակոբյանն արժևորելով հայ գրականության մեջ Սիլվա Կապուտիկյանի ներդրումը մասնավորապես նշեց նոր լույս բերեց, նոր ձայն բերեց, նոր մոտեցումներ հարստացրեց մեր գրականությունը եւ մի հսկայական քայլով առաջ մղեց։ Ի տարբերություն նաեւ մյուս գրողների Սիլվա Կապրիկյանը միակն էր, ով լինում էր աշխարհի տարբեր ցակերում, այնտեղ որ հայկա հայերի հետ շփվում էր եւ հենց այս շփումներից ծնվել է նրա խճանկար հոգու եւ քարտեզի գույներից, բայց առաջին երթին Սիլվա Կապտիկյանը զտարյուն բանաստեղծուհի է։ Դերևս խոսքին ворթուն բանաստեղծությունը, երբ նա գրեց 24 տարեկանում, միանգամից բարձրացրեց բանաստեղծու անունը հնչեցրեց աշխարհով մեկ։ Թեն այդ բանաստեղծությամբ հաստատեց իր տեղը մեր բազմադարյան հայ քնարերգության մեջ։ Սիլվա Կապուտիկյանը մի շարք բանաստեղծություններ է ձոնել նաև Արցախին։ Բացի այդ նա Արցախյան համաժողովրդական շարժման սպասված հրապարակախոսներից էր։ Բանաստեղծ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Սոկրատ Խանյանն իր խոսքում անդրադարձավ Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիայի նշանակությանն ու Արցախի հետ նրա սերտ կապին։ Սիլվա Կապուտիկյանը երևույթ է, որը կարողացավ մեր ազգային բանաստեղծության երանգները տանել դեպի համամարտկային աշխարհը Արցախի հետ կապված են տարբեր երանգներով։ Միայն պատերազմի տարիներին գրած բանաստեղծություններով չէ, որ ցանկացել է Արցախի ձայնը իր տողերի միջոցով բարձրացնել աշխարհում եւ Սիլվա Կապուտիկյանի եւ իր ելույթներում եւ իր բանաստեղծներում բարձրապես խոսում էր Արցախի անունից։ Սիլվա Կապուտիկյանի քնարերգության գեղարվեստական առանձնահատկություններին անդրադարձավ երիտասարդ գրականագետ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու Ամալիա Գրիգորյանը։ Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիան խիստ հետաքրքրական է կանացի հոգու ենթաշերտերը բացելու, սիրելու, տանջվելու հոգեբանական խորքի վերծանման ու բացահայտման առումով։ Ինչպիսին է Կապուտիկյանի կերտած կինը, ինչ է ուզում կյանքից, ինչպես է կարողանում սիրել, ինչով է տարբերվում նա աշխարհի մյուս կանանցից։ Այս հարցերի պատասխանները կտեսնենք Սիլվա Կապուտիկյանի պոեզիայում։ Սիլվա Կապուտիկյանի սիրերգության առանցքը չհասկացված սիրո տարապանքները կրող կնո կնոջ հոգեբանական ապրումների, զգացումների, հույզերի, ցանկությունների ինքնաարտահայտումն է, զերծ սեթևեթանքներից, կեղծ ելևեջներից ու անտեղի բարավորումներից։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Քաջիկ Հարությունյանն էլ ասմունքել է բանաստեղծուհու ստեղծագործություններից մի քանիսը։ Սրով եկան քեզ վրա, դու գիրք ու գիրք ընկեցիր կյանքիդ կայքիդ փոխարեն մագաղաթդ փրկեցիր մարդու աշխարհ քո արչև ոտես գլուխ մեղքի մեջ նարեկացուց շուրթերով դու թողություն խնդրեցիր Սիլվա Կապուտիկյան բանաստեղծուհու ծննդյան 100-ամյակին նվիրված գրական հուշ ցերեկույթին ներկային գրողներ, պոեզիայի երկրպագուներ, ուսանողներ։ Արցախի գրական ընտանիքի ներկայացուցիչների խոսքն ուղեկցվել է Սիլվա Կապուտիկյանի ճանաչված ու սիրված ստեղծագործությունների ասմունքով բանաստեղծուհու եւ հայ գրականության այլ երևելիների համատեղ հիշարժան լուսանկարների ու ստեղծագործական ուղու մասին պատմող շարժանկարների ցուցադրմամբ եւ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 6-ից 10 աստիճան տաքություն։